Четвертое. Будьте готовы к испытательному сроку. Oh, probation испытательный срок. With most companies, it's three or six months. В большинстве случаев это либо три месяца, либо полгода. And this is not a time that most salespeople get really motivated. И это время, которое обычно не мотивирует продавцов. Well, actually, that's not exactly true. Ну, не совсем так. It's kind of like being schizophrenic. Здесь что-то есть от шизофрении. On one side, с одной стороны, you're excited about your new job. Вы полны радости по поводу своей новой работы. And your new products you're going to be selling. Новые продукты, которые вы будете продавать. On the other side, но с другой стороны, you've got a lot to learn. Вам нужно многому учиться. You've got no customers у вас пока нет клиентов. And you know it's not going to be easy. И вы знаете, что вам будет нелегко. I want to tell you the truth. Я хочу сказать вам правду. Listen very carefully. Слушайте очень внимательно. Especially in sales. Особенно в продажах. In your probationary period. За время вашего испытательного срока. There's three things you've got to realize. Вы должны осознать три главные вещи. One. Первое. You'll fail a lot. Вы будете допускать ошибки. Two. Второе. You're going to hear no a lot. Вы часто будете слышать нет. And three. И третье. You're going to get rejected a lot. Вам часто будут отказывать. There you go. Вот и все. Но... But, but, but John! Но, но Джон! Say something motivational! Ну, скажи что-нибудь мотивирующее. <sighs> okay, here's the deal. А, хорошо, вот главная мысль. Yes, you're gonna fail a lot. Да, вы будете допускать ошибки. You're gonna hear no a lot. Да, вы часто будете слышать нет. You'll get rejected a lot. Да, вам часто будут отказывать. However, но here's what you've got to do with that. Вот что вам нужно с этим делать. First of all, во-первых, you'll fail a lot, but you're not a failure. Вы будете терпеть неудачи, но вы не неудачник. Failure is an event. Неудача это событие. It's not a person. Это не черта человека. And in your situation as a new salesperson, it's necessary. И в вашей ситуации, будучи новым продавцом, вам это просто просто необходимо. Anytime I have a new project. В любой момент, когда у меня новый проект. Or a new set of services or new product I'm going to be selling. Или новый набор услуг, новый продукт, который я буду продавать. And it doesn't matter what it is. Неважно, что это. I always fail. Я всегда терплю неудачи. In the very beginning. С самого начала. Why? Почему? Because I've got to learn how to sell this thing. Потому что мне нужно научиться продавать данный продукт. I'm always the one with any of my companies that is the pioneer salesperson. Я всегда являюсь продавцом первооткрывателем во всех компаниях. I've got a project I'm working on right now. У меня есть проект, над которым я работаю сейчас. I blew three deals because I said some things I shouldn't have. И я испортил три сделки, потому что сказал что-то, что не должен был говорить. However, it's new. Но я там новичок. If I didn't do that, если бы я этого не сделал, then I wouldn't have learned. Тогда я бы не научился. Then I wouldn't be able to train my salespeople. Тогда я не смог бы натренировать своих продавцов. And you never really screw up a deal. На самом деле сделку убить на корню невозможно. Unless the customer leaves you worse than you found them. Если только клиент не уйдет от вас хуже, чем он был, когда пришел к вам. One of my most cardinal rules about selling. Одно из самых главных правил продаж, которого я придерживаюсь. And this ties into customer service. Это связано с обслуживанием клиентов. Always people better than you found them. Человек всегда должен уйти от вас лучше, чем пришел к вам. That is so important. Это так важно. If you can do that, Если вы сможете сделать это, you can always go back. тогда вы всегда сможете вернуться к нему. Now let's talk about this hearing no a lot. Давайте поговорим о слове «нет». Yes, that will happen. Да, вы часто будете его слышать And you won't hear no. Ну, не может быть не «нет». You'll hear excuses. Вы будете слышать оправдания. You'll get a lot of objections. Возражения. That's part of it. Это часть процесса. People get so nervous during their probation probation period. Люди так нервничают во время их испытательного срока, that by the time it's done, что к моменту, когда они его заканчивают, they've emotionally burned themselves out and their mind is burnt to a crisp. Они эмоционально выгорели из сознания и в душе. You will hear no's. Да, вы будете слышать ответ «нет». That is normal. Это нормально. That is okay. Это окей. Yeah, it's maybe not the greatest thing. Может быть, не самая приятная вещь, It's part of the process. но это часть процесса. You have to be able to learn to crawl before you can run. Перед тем, как вы научитесь бегать, вы должны научиться ползать. And before you run, you gotta learn how to walk. А перед тем, как научитесь бегать, вы должны научиться ходить. And when you start to walk, you're gonna fall. И когда вы начнете ходить, конечно, вы будете падать. If you can accept this, если вы примете это, that this is normal, если вы примете, что это нормально, it'll make dealing with this negativity a lot easier. Это поможет вам бороться с этим негативом. And what about that get rejected a lot? А что касается отказов? Yes, you will. Да, вам будут отказывать. Here's the thing. Но вот в чем мысль. As you build better relationships. Когда вы будете строить хорошие взаимоотношения, and you master your sales skills, освоите свои навыки продаж, you're going to get a lot less rejection. Отказов будет гораздо меньше. Remember this also. Помните еще вот что. What I just said. То, что я сказал. Leave them better than you found them. Они должны уйти от вас лучше, чем пришли к вам. If you do that, если вы сделаете это, you never get rejected. Вам никогда не будут отказывать. Plus, here's something else. Плюс вот еще важная вещь. Remember, stop selling. Помните, хватит продавать. Don't sell. Help people buy. Не продавайте, помогайте людям купить. Now, if I'm helping somebody to buy, если я помогаю кому-нибудь купить, even if I don't close the deal, даже если я сегодня не заключаю сделку, I'm still not rejected. Мне не отказали. Listen to this. Послушайте внимательно. Let this get in your soul. Пропустите это через себя. I don't let rejection uh, really affect me at all. Я не позволяю возражениям и отказам вредить мне. I have some customers I can't close. Есть клиенты, с которыми я не могу заключить сделку. But so what? Ну и что? Maybe my situation isn't the best for them. Может быть, мое предложение не подходит им. I have accomplished my objective. Но я достиг своей цели. I've helped them to buy. Я помог им купить. You know what? When I'm done, знаете, и когда я заканчиваю, they'll give me referrals. Они дают мне рекомендации. Even if they didn't buy, даже если не купили у меня. They'll let me call them back. Они позволяют мне перезвонить им потом. Even if they didn't buy, даже если не купили. And sooner or later, и рано или поздно, I'm gonna get that sale. Я получу эту сделку. Always remember that. Всегда помните об этом. Leave them better than you found them. Они должны уйти лучше, чем пришли к вам.